وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Na wako malaika wangapi mbinguni ambao uombezi wao hautafaa chochote isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى حقيقة وسيو أمين آخرة بلا شك واو ديو ونويت ملائكة وما وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن minal haqqi shay'a, nao hawana ujuzi wowote kwa hayo isipokuwa wanafuata dhana tu na dhana haisaidi chochote mbele ya haki. Fa'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya, basi mwachilie mbali anayeupa kisogo ukumbusho wetu na wala hataki ila maisha ya dunia. Dhalika mablaghum من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Huo ndio mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuipotea njia yake. na yeye ndiye anemjua zaidi mwenye kuongoka. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi liyajzi alladhina asaa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, ili awalipe waliotenda ubaya kwa walioyatenda na waliotenda mema awalipe mema. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ambao wanajiepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu isipokuwa makosa hafifu. Hakika Mola wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira naye anakujueni sana tangu alipokuumbeni kutoka kwenye ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msijisifu usafi. yeye anamjua sana mwenye kujikinga na maovu. Allahu akbar, Allahu akbar, la malaika wengi wa mbinguni juu ya ubora wa vyo vyao haufai kitu ombezi wao isipokuwa baada ya kupewa idhini huyo muombezi na Mwenyezi Mungu mtukufu na kumridhia huyo mwenye kuombewa. Hakika hao wasioiamini akhera ndiyo bila shaka wanaosema kuwa malaika ni wanawake. Wanasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na kwa kauli hii hawana ujuzi wowote hawafuati kitu ila dhana zao tu zilizopotoka na dhana haifai kitu mbele ya haki basi jitenge nao hao makafiri waliepuza Qurani na ikawa hamu yao si chochote ila uhai wa duniani tu wakiyakataa yenye maslaha nao hayo na yafuata katika itikadi zao na vitendo vyao ndiyo komo waliyofikiria katika elimu Hakika Mola wako mlezi anamjua vyema anashikilia upotovu na anamjua vyema alielekea kupokea uongofu. Na ni vya Mwenyezi Mungu pekee vyote viliomo katika mbingu na ardhi kwa kuviumba na kuvidabiri ili awalipe waliopotea wenye kufanya viovu vitendo vyao na awalipe waliohidika watu wema kwa malipo yaliyo mema. Wema hao ndio wale wanaojitenga na madhambi yenye adhabu kubwa kubwa, naye anayochukiza mno. Lakini Mwenyezi Mungu husamehe dhambi ndogo ndogo. Hakika Mola wako mlezi ni mkuu wa kukuthiria, naye anajua vyema hali zenu. Kwani yeye ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu katika hali zenu mbalimbali za kukua na kugeuka. Basi msikae mkijisifu nafsi zenu kuwa mmesafika kwa kujigamba na kujifahari. Na yeye ndiye mjuzi mkubwa kabisa wa kila mwenye kumcha na akajisafisha nafsi yake kweli kweli kwa uchamungu wake.